Musico igas viroin pli allogai. Se virinoi audas iomete da Brahms, Chopin au Schubert, tiam ili trovas viroin iam pli allogai. Tion montras experimentoi de psicologoi en Vieno cae Innsbruck, kiwi studis la rolon de musico ce la electo de partnero. Viroi ali flanke ne estas influatai de musico tiu rilate. Ciel musico ec estis ciel parto de la homa culturo, tio estas ancorau granda enigmo. Charles Darwin starigis la teson che musico disvolvigis per sexa selectado. La por la musicado necessai motorai cae cognai capabloi ja indicas pri bonai genoi, Same, ciel birdoi dum la periodo de Parigio, volas montri per sia cantado, che ili havas bonain genoin. Char existas nur malmultai pruvoi, ciui subtenas la teson de Darwin, la esploristoi volis per i experimentoi el trovi la rolon de musico cel electo de partnero. Cetio la allogo povo de la visaggio estas uno el la plei gravae corpai etsoi, ciui povas influi la electron de partnero, diras psicologo de la Universitato de Vieno. Cai tiu percepto povas evidente esti influata de musico. Tion montris psicologino de la Universitato de Innsbruck, cune cunge collegoi, en experimento cun naudexes alisexemai personoi, ciui average agis ie dudec tri jaroi, cae cies musica clarigio cae preferoi similis. Al ili estis presentatai el trancioi de musicajoi, nome classica piano musico e la decnaua iarcento, ciel de Brahms, Chopin au Schubert cun diversai emociai enhavoi, cae seque alla test personoi estis presentatai, por priugio, bildoi de visagioi de la alia sexo, cun neutrala visage esprimo. Oni demandis al ili la alloghezzon de la persona sur la bildo, cae la pretezzon arrangi rendevuon cun la concerna persona. Control cele, alla test personoi, estis ancau presentatai bildoi de visagioi sen musico. Montrigis che virinoi post la audado de musico classificis viroin ciel pli allogai ol sen musico, cae che ilia pretezzo al rendevuo crescis. Precipe tre excita, cae protio complexa musico, conducis al plei granda efico. Ce viroi oni ne povis pruvi tiun efikon. La faso de la virina ciclo ce tio ne ludis rolum. Por la sciencistoi nun estus interesse ciu musicae capabloi cae creivo povus compensi malfortezoin rilate al corpa aspecto cae fortichezzo. Cae por ili ancaustarigas la demando, kiel la teorio de Darwin pobus farigi congrua cun aliai biologiai cae sociai teorioi pri la ecesto de musico. Musico pobas acceli la socian convivadon, cae gi ludas ancau rolon en la rilato inter patrino cae infano. Gis ni comprenos tiuin contextoin, tio estas ancorau longa voio.